Beinat ekspozito, ordean urruñako laboraria zitugu, behi esnadunak dunak dituzu, lur sagarre koizlea eda ezira, jaurtak eta xipsak ere egiten dituzu, eta xuxenka funtzian saltzen. Ordean, lehen bizikorik egunon? Egunon. Ordean, Pariseko laborantza saloinerat bazoaz zu, ordean, untsa ulertu balima dut, behi esnadun batekin abiantzira, Ordion eh, lehenik lehiaketa batean parte hartzen duzu, hori da? Bai, e, Pariset eh, joaitea da eh, elburu bat, baina finala da, orduan Pariset Uh, joan antzin, lemisiko selekzione guziak pasatu bat dira, eta nahi, nahi balin bada esan modu hortarat, pa, Parise finala da. Mm, ala, lan haundia bada lehen agotik biztan dena? Bai, bai, bai. E, lehen lehenik hasten da e, izena eman behar da. hasten dira mila urte urte araberean mila eta berreun e, behiak badia. Uh, e, lemixiko turnada bat bada teknizianoak lekukoak pasatzen dira, eta mm. mila eta berreun hortatik, gutxi gora beda badie lareun, lareun eta berroi tamar atxikiak, eta gero gero badira bigarren pasai bat saloia uh, antzin hilabete bat eta lareun hortatik hautatzen dira eh, amar, eh, behi oberenak. Mhm. Hala. Orduan Parisen izango dira, egun behi, eta neria hortan sartu da. Hala, lan ikaragarria bada biztan dena eta gostatzen da, holako behi baten ere maiteko Pariserat, eh, pentsatzen dut, saloinak eh, nunbait eh, ondorioak baditila zuretako? Harat ere maiten duzunian behia? gostatzen da, badi gaztuak, gero diru pixka bat subvenzionak hartzen dugu behia eramaiteko, baina egia gero hotelak eta janaria eta dena gostatu iten da, mm. e, e, nola zan, gero gero guen helburua ez da, ez da diruen aldetik da gure eh, laborantza eta gure behien hartaldea fama izatea, Pariset doaitea eta egun batez miga edo behi batzuek eh, laborari lana eta fama hmm. izaitea. Errazu, laborantza mundua badakigu ez eh, egoera lagian den, krisiak krisien gainean, bon, behi esnadunetarik haste, eh? funtsian, guai hegazti edo ahate saila ere joa da sasoin bakots, Hazkuntzan ere diela berroi urteko presioak dira, bildotx eta ahatxetan adibidez, eh, emaiteko adibide bat, eta memento berian egun guzietako bizia eh, kariotzen ari da, saloinean egoera horren berri emaiten duzie, salatzen duzue, bizi duzuena han, mintzatzen tizte, hango jendekin? Be, gutxi, egia, egia, egia problema gutxi aipatzen da, aurten izango da hauteskun urtea, Orduak, uh, auta gai denak guziak doike pasatuko gira, gero gu laborariak eh, ez dugu denak ikusten, bai bilkurak eta batzuek baina hoi gu behiak eta ditugu eramaten ez dugu denborik hoi dena segitzea, gero egiazki Uh, ez, kezka ez da aipatzen gero ikusten gara bertze laborari batzokin, bertze uh, eh, frantziko, bertze uh, lekukoak, bretanikoak, normandikoak, baina aipatzen dugu gure lan moldeak eta ikusten da denetan kezkera, kezkak badirela eta kezkak berdinak. Mm -hmm. e, saloin hortan bada, badakigu, eh? denetarik eta partikulazki, Eh, laborarien ekoizpenen prezioak inposatzen dituzten industrial eta saltegi handi eta beste, nola ze begiekin soiten dehezieziek eh, industrial handi horiek eh, nola jasaiten dituzu ezien onduan? <laughs> nahi edo ez onartu behar, diru hartzeko, bestenaz e, behar da gure boza entzunarazi, baina eh, nola, nola ze pisu eraman eh, nola, eh, saloinan egia egan, uh, eguneroko kezkak dira, baina saloinan ez dira inbeste aipatzen gero gauza bakarra dena uh, distribuzion aldetik, Carrefour, Leclerc eta hori denak, uh, lehen aldikotz ez, ez dira heldu saloinan, Eh, bakarrik Lidl etxia ba, izango da eh, distributore bakarra eh, izango dela stand bat e, saloian Parisen. Mm -hmm. Orduan do, doaike beldur dira laborarien urbiltzea eta jakinez kezkak badirela, orduan nahiagute eta hautatzeu dute ez etortzera. Hala, saloinia naini jendekin mintzatzen ziztela, errazu, laborantza mota bat gerota gehiago gaizki ikusia da, Ala nola, laborantza industriala, intentsiboa, barnetan kabalak metatzea, kanpoa ikusi gabe, pozoinen erabiltzia eta beste, saloinean den bati eta zure aintzinerat eh, heldu zauzun norbaiti, ze agaposto eman zinezaioke eh, oa horier eta kondena horier? Ez, da, uh, nola zan, ikus moldeak dira, orduan ni nahiago dut uh, eksplikatu, tertako, tertako egiten den, uh, nola eta zel burukin gauza bakarra da eh, ustea diendia dudan. Eta dudatik berek bakotsak bere historioa egiten dute eta gaur eh, Facebook bitartez eta jezo sozial hauiek e, berria txarra edo ona izan da dena komunikazioa. Orduan guk berdugu guk laborari lana kalitatezkoa eta ona egiten duguna, e, nola esan, espikatu eta ez delaik ungi ulertua, Uh, Egan zel buru eta zertako eta e, eta gaurko egia ez da behar ba hemen dik amagurteko egia e, badie gauzak aldatzen direla leno, leno erabiltzen zen nolasan e, pestizid eta nolasan angre kimikoak ainitz me gaur, erabiltzen dutenak ere, gero eta gutiago erabiltzen dute, ebe jendea keska eh, soziala e, entzunez, eta dirua dena gero eta dena garestia dago. Mhm. Orduan, eh, laboraria ere ez du erabiltzen bere plazerentzat, orduan, dena espikatu behar da eta dena pedagogia da. Mhm. Orduan, hortik goitik, bakotxa bere ikus dugu, baina e, bakotxak bere esfortzo bat inberdu, e, eh, urratz bat iteko, bat bertzen antzinean eta espikatzeko. Xuxenka egiten duzu, zuk saltzen dituzu zure jaurtak eta... Nik, nik, karrikan bizina izu orduan nik nire, egia da, klienten egia nik kalitatea dut, nire klientak posik jari berdie, berriz eta hortzeko nire ne, ne fama da eh, patata ona egitea eta albalin bada uh, jendeak kalitateko mozkinak atxen batia eta berriz erostia erraten alduzu eta komunikatu eta dena ongi, baina produktu txarra iten bali maunzu, uh, eh, bakarra da klienta. Hmm. <laughs> Orduan, uh, orduan guk usaiatu age saltokia Eh, dietuki egitea, gero eh, hor saloinean, frantzi ikusita, eh, ez di denak usaiatuak, mozkinak dietuki saltzea. Orduan gu karrikan eta izanez, ni seur naiz, laboraria, eskoalegian eta partikulazki, uh, nola kostaldean atxiki behar balin bada, izango dira etxe alde txiki batzuek, baina kalitateko mozkinak, eta dietuki saltzen dutenak. Hmm. Ba, kostaldean, lurra kario bilakatzen da, eta funtsian, eh, harrapaka ere saltzen da, eh, hiritako aberatxer, eh, prezio ikaragarrietan, nolako solarsak ukanen dituzuzuk Pariseko saloinerat hurbiltzen denari, eta eskualegia miran duenari. Ha, <laughs> ah, gero, Parisetik begiratuta, eh, sanitarioa basatuta COVID ikusita, eskualerria... Eh, Parisetik begiratuz, eh, Euskal Herria gauza polita da, baina gero bizi dienak, <laughs> eh, dena, dena go, presioak goitik eta nola zekezka ezka izanen den janeko, jadanik gaur, eta hemendik amagurten buruan, ze laborari geldituko den, e, ze lur geldituko diren, Eh, ze laborantza egingo dugun eh, tokiko jendiak eh, janaria emateko. Gero ekartzen bali badu janaria humaniatik, ukrainiatik edo zer nahi, eh, nor jakinen du ze, ze mozkin izanen den. Orduan eh, etxalde txiki, baina albali bada lurra atxiki eh, bertako jendiak janari jateko, nentzat ne ikusdea, ne ikus moldea hori da. Ba, bintzatuko ginen, no, no, luzaz eh, bainat eh, ekspozito, hortan utzi behar dugu, asteko desiratuko dauzugu xantza hon, zure kabalarekin, zure behiarekin, ez dakit izenik baduen? Bai, okarri. Okarri, beraz, eh, be okarrirekin, be, suerte hon? Hade, mil